Auscultu cae ripetu. Porzio dudec unu. Li festas la tagon de sia nascigio. Amicoi, naibaroi, tre core gratulas. Vespere cun venas la familianoi. Por levi la glassoin, ielia bonfarto. Virinoi tre ofte preferas barbuloin. Char ticlas la barbo dum dolcia kissado. Kai eblas tenere caresi la barbon. Cun milda rideto respondas la viro. Li sentas felicion pro sciai caressoi. Si tutte ne vidis la passantoin, char si nur attentis pri viro cum barbo. Du iunae virinoi en traino enuas, do ili passigas la tempon legante. En traino trovigas valis deponeio. La train veturado min ege inspiras mi vercas sen cesse versajo in sen rimoi. Por vi mi volonte ripetas la frasoin. Cun sci mi ne volas vetturi en auto. De li sci neniam ricevis donatson. Al mi sci promessis repagi la sumon post nia decido si estis contenta. La homoi attendis gis lia alveno. Li vivas felice cun sia edzino. Pro si li resignis pri siai desiroi. Li mordas cae macias per dento proteso la operatio ne estis facila. Gi tauris tri horoin, cae estis successa. Nepino visitas la tombon de avo. Li morti subite, nur antau du jaroi. Si faris hierau mal longan voyagion si volis renconti malnovan amicon. Mi volis contacti diversain personoin. Neniun el ili mi povis attingi. Post tiu ci texto vi trovos ligiloin, al ciui porzioi gis nun aperintai. se basa in utrajo in estas suficiae, ec porciumado ne helpas tre multe. Exerzo per nia potenza metodo fortigas la lingvon ce giai adeptoi. La blua cielo nubijas constante. La suno cashijas malantau la nuboi boatoi sur lago non devas attenti. Vetera prognoso annonzas tempeston. Si raidas cevalon, li raidas biciclon. Veturi bicicle ja estas sen coste. Mi vidos vin poste en nia kunveno veno li finis discuto in per simpla rimarco. Cai ciui consentis cun lia decido. La automobilo veturis rapide. Gi bremsis cae haltis ce restaurazio. El iris tri viroi en nigrai surtutoi. Cae ili surhavis tri nigrain ciappeloin ciu tiu vestagio indicis funebron. Au ciu ili havis aliaen intenzoin. Subite aperis tri belai virinoi, en blancai costumoi cun floroi en haroi. cae ili per kisso salutis la viroin. Ciu estis edzinoi au ciu amatinoi? Au ciu colleginoi de sama firmao? Ni ne povis solvi citiun enigmon. El restauratio audigis musico. Gi estis tre gaia, cae dauris tre longe. Vespere la gastoi forlassis la eion. Nun regis quieto en tiu gasteio.